ha sigut... Ui, vaja. Sí? Eh, ha sigut tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot. Tot una, tota una història de, de, de casualitats, eh, perquè nosaltres, eh, el, el llibre anterior de la col·lecció es, es diu eh, Personatge anglès en una isla, que és eh, aquest llibre d'un autor francès que l'estem traduint per primera vegada eh, al castellà, eh, eh, del Jean-Noël Vuarnet, i quan nosaltres vam traduir aquest llibre ens vam, vam buscar a veure qui havia escrit o coneixia alguna cosa a Espanya d'aquest llibre. I vam caure sobre un blog d'un senyor que es deia Víctor Nubla. I l'atzar fa que eh, estàvem treballant amb l'Isaki, que coneixia el Víctor, que ens va posar en contacte i a partir d'aquí és quan vam començar establir una relació amb el Víctor i bueno, vam conèixer la seva faceta d'escriptor. I a partir d'aquí doncs, l'atzar va fer que anéssim parlant i ens arribés a les mans un text en gran part gràcies a la Núria Martínez Bernis, i aquí tot es va tancar en els cercles, eh, ens va arribar aquest text, que és eh, El viaje secreto de Lida Marau a través del mar de Letxa, que és un text meravellós i que mm, estem encantats de, de, de, de publicar i de presentar-lo avui amb tots vosaltres. Eh, passo la paraula a l'Isagui que ens aniran explicant una miqueta les impressions... Perdó. Bona tarda. Jo tenia preparat un discurs molt sofisticat, metafísic, eh, realment complexa, molt elaborat, però no estic en condicions de fer-lo perquè portem massa hores amb el Víctor, l'Albert i companyia, sí que faré una versió simplificada d'aquest text, una versió com una mica més assequible per la meva capacitat cognitiva actual. Ara fa 18, 19 o 20 anys, no sabria precisar-ho exactament, va ser el primer cop que vaig escoltar, veure i llegir el Víctor Roula. Era un festival de música a Vic i el text que hi havia al catàleg, que no recordo com era, em va treure suficientment com per anar a aquest concert, m'ha semblat que era obligatori. Sospito que aquest text està escrit per Víctor Nula i és el que em va induir a anar-hi. En aquell concert vaig tenir una sèrie d'al·lucinacions molt semblants a les que he tingut ara llegint el llibre, 20 eh, anys o 19 o 18 després, que recordo perfectament. Eh, recordo que estava a un concert de Macromassa, que hi havia el Víctor, que no sabia que es deia Víctor, dalt d'un escenari, tampoc sabia que era autor d'aquell text, i recordo que la senyora que estava dues files davant meu d'aquí teatre de Vic era idèntica a la meva mare com si la meva mare tingués 80 anys i no hagués viscut la seva vida sinó la vida d'aquella senyora. I eh, recordo que al llarg d'aquella sessió també una de les meves dents es desprenia i la podia mossegar com si fos una pipa de, de girassol i dintre de la meva dent hi havia en castellà es diu mazapán, no sé com, com es diu en castellà, era os i dintre hi havia mazapán molt tou. Eren com al·lucinacions, no havia pres cap droga, és veritat que menjava molt poc, això després ho vaig arreglar amb el temps, vaig poder menjar tot el que no havia menjat d'aquella època, de la qual cosa em sento satisfet. I, i el més impressionant, a part d'aquestes al·lucinacions cognitives, va ser el fet de que la música es movia i es desplaçava en l'espai. La música s'enlairava, capgirar, es capgirava dalt de, dalt de l'espai de la sala, es capbussava i jo crec que el més significatiu d'aquella experiència és que jo en aquella època no tenia cap mena d'experiència de música contemporània, ni de música moderna, ni tan sols de música antiga. O sigui, no, si vaig tenir aquelles percepcions no va ser per que estava succeint a l'escenari, sinó per culpa d'aquell text. Jo aquest text no el recordo, però estic segur que hi havia escrit en aquell, aquelles cinc línies que descrivien com seria l'actuació de Vic, estic segur que hi havia cinc línies que parlaven de que la música es mouria i que preocupa d'aquell text jo em vaig deixar influenciar i vaig percebre que hi ha certes experiències i per tant el, el que implica això és que la prosa del Víctor Nubla, el qual no sabia que es deia Víctor, no sabia ni qui era, ja tenia una seriosa influència sobre els meus sentits, massa seriosa com per poder-lo llegir amb assiduïtat. Afortunadament el Víctor no escriu amb, amb excessiva assiduïtat, per tant la seva influència la me la puc permetre. Amb el... Bé, tota aquesta mena de, de, de sensacions són les mateixes que he experimentat llegint el llibre. O sigui, aquesta mena d'estat al·lucinatiu que és molt propi de l'adolescència, de la primera joventut. Jo crec que és com aquest, no? quan, quan ets jove i tens aquestes ganes de percebre-ho tot i sentir-ho tot, crec que és una mica l'estat en el qual ha viscut sempre, no l'ha abandonat mai, cosa que, que parla molt bé de tu, i tot i que portis ara aquest bastó tan, tan cool i tan aristocràtic, continua sent un adolescent i jove sensorial i, i aquesta percepció que és l'estat ideal per llegir... Ara, el descrit era un peu per una frase que no recordo quina era. Què havíem, què havíem de dir després de descrit? Doncs el... ara fa una estona quan veníem cap aquí ens hem trobat una amiga meva que feia com 20 anys que no veia i li dic, ah, mira, Víctor Noble ha escrit un llibre i ens preguntava i de què és el llibre? I el Víctor li ha dit és un llibre de pirates, cosa que és certa, però que és molt reduccionista al mateix temps. És un llibre que és molt complicat d'explicar, perquè el, quan, quan, quan hem d'explicar les coses sempre tendim a fer-ho mitjançant les analogies, no? perquè és, és més fàcil explicar el món a través d'analogies que a través de, de discrepàncies i de diferències, no? perquè les diferències al final... Bueno, què és un kraken? Un kraken no és un croissant, bueno, ja, però, però és molt complicat descriure un kraken a partir de les diferències. Un kraken no és un croissant, no és un croissant de xocolata, no és molt clar, és molt llarg. Per tant, tot se'n a partir tirar d'analogia. La qual cosa és molt limitadora i d'alguna forma està bé, perquè ens estalvia temps, però al mateix temps també fa que tinguem un motllo mental que tendeix a l'analogia, al reconeixement. Només som capaços de percebre que s'assembla les coses. Per tant, això crec que col·loca la literatura del Víctor en un espai perillós, perquè és difícil d'explicar, és difícil de reconèixer, perquè es mou en un espai que bàsicament pertany a la dissonància, a la diferència. Eh, jo crec que l'originalitat no és un valor ni literari ni qualitatiu, ni és un valor de, mena, de cap mena. Hi ha obres molt originals que són una puta merda, igual que hi ha obres extremadament imitatives que són meravelloses i viceversa. En el cas del Víctor Nubla doncs, es dona una circumstància que és extremadament original, extremadament personal i al mateix temps una qualitat molt important eh, cosa que no tenia per què ser així, però en aquest cas es donen les dues circumstàncies, cosa que mira, hem d'agrair, i però un cop es, es reafirma el tòpic de l'originalitat com un valor, cosa que, hem, que hem de valorar. Eh, llegint el llibre hi havia una, hi havia una pàgina, que la tinc apuntada perquè si no no, no ho trobaria, que em semblava una mena d'art poètica. Bueno, hi ha una cosa, mentre busco aquesta pàgina, que no sé quin número és, una cosa que és important d'explicar, que és que la primera pàgina del llibre té la virtut de fer fora tota la gent que no es mereix llegir el llibre. O sigui, és un llibre que té molt d'aventures, que té, realment té molt de llibre de, de pirates, i en aquest sentit és molt narratiu, és molt èpic, eh, es podria associar a moltes tradicions que no, que no explicaré, perquè seria caure, caure en analogia, i com que m'acabo de, de cagar en analogia, ara seria contradictòria que ho reivindiqués. Eh, exacte, sí, ens hem marcat com 12 moments en els quals podíem donar-nos prova de dispersió quan no sabíem què dir, Ah, ja està. Ah, em pensava que, em pensava que era un rescat una mica més llarg. Bé, el cas és que la primera pàgina és una pàgina críptica, hermètica, noblinesca, en la qual hi ha una frase que porto tota la tarda pensant a preguntar-li, no ho he fet, perquè si he preguntat durant la tarda no t'hi de què parlar ara, que és... Això passa molt quan hi ha gent, gent acumulada, no? quan hi ha grups. Sí, Es una, frase que digo, Víctor, pocos son los que tienen el dado sido por los nervios. havia dit, anava a improvisar-ho tot. Kraken saluda, Kraken saluda. Home, això no és exactament saludar, però... Jo com que he arribat tard a la cita, volia fer això o comentar només el dibuix perquè no he evolucionat gaire des que era petit però finalment he decidit d'entrada eh, recordar quina és l'estructura d'aquest llibre aquest llibre té 22 eh, jornades i 22 capítols tots els capítols tenen un títol que és només una paraula ara és veritat perquè la Núria diu sí si no hauria de posar Cuarta, recibimiento. Sembla que una alineació d'un equip de futbol, perquè són 22, 11 i 11, però no, són els títols, són els títols del, del Nubla. Paso, herramientas, identificación, transmisión, latencia, transición, transacción, preparación, traición, combate, huida, destierro, uno pot, pot marxar. Tenint en compte qui és l'autor, mejor conoce el mar de Leche. Ha sorteado en los barcos de las rutas comerciales los más peligrosos arrecifes y encontrado los mejores refugios en las peores tempestades. Perdió la voz. Nadie ha sabido nunca por qué. Perdió la voz. Página 52. Eh, y pasan las horas, transcurre la noche, camino de otro lugar, llevándose la ira de cambia la voz, cambia la voz de las cosas y eso le hace 20, quan per exemple estem va unir dos conceptes que en general els místics no, no, no, no I a mi té, crec que té, eh, està molt, molt, però molt a prop del que és tot aquest llibre. Per una part és el concepte de misticisme, interior, però misticisme sense abandonament del món. Misticisme amb experiència del món, fins i tot posar un exemple, dient si ets pare o mare de família, és el millor que et pot passar no és místic. Aquesta no és la imatge habitual que místic que no abandona, que no renuncia al món, que no es sotmet al quietisme de la, i estar estàtic i a la contemplació absoluta, sinó que actua. Eh, aquesta transformació interior i aquesta exterioritat on passen coses mm, és el to i el, i, i el ritme d'aquesta novel·la des de la primera a l'última. Efectivament, hi ha una transformació interior. Quan, quan et transformes, fins i tot com a lector, l'exterioritat es transforma. I passen coses, i tant si passen. Eh, sirenes, explorador, de recol·lector de músiques. Aquí fa un, un programa que es diu Música Geografia, Música per Exploradors, tots efectivament ho veiem un explorador musical. I, i va anar recol·lectant eh, músiques més o menys autòctones i folclòriques de, eh, i va anar fent les que tocaven allà. Durant una temporada va coincidir amb Thomas de Harman, que era un compositor contemporani de Prokofiev, i va home, aquest home francament va ser un de 15 punts per piano totes les composicions de Eh, vaig escoltar, eh, vaig llegir-ho, són dues tongades. La primera vaig escoltar mm, la música de Gordian per piano i li vaig enviar un, un WhatsApp. Eh, li vaig dir, eh, fa un dia molt assolellat, el feia entrar el sol per un menjador, i la música de Gordian em semblava clara, nítida, tònica, transparent, lluminosa, com ho semblava el relat sonora convençudes que és la menys còmica. Eh, I aquest és un autor còmic, però té un, al principi de tot un fragment que crec que eh, té molt a veure amb quin és el viatge que Algunos afirmaban que lo de los árboles había sido una equivocación y que nadie debía haber salido de los árboles. Nadie debía haber salido de los árboles. El viatge a la idea de que había potser havien d'explicar. Eh, basat en sobre com ser nòmada sense moure's de casa. Eh? Teoria que la va desenvolupar Deleuze, però qualsevol dia l'escriu el núvol i em fa més gràcia. Eh, hi ha un fragment sobre això de la iniciació que justament té a veure amb Julio Verne, cualquier formación obedecen regularmente a la doble ley de la detención y de la metamorfosis. El héroe ha venido a buscar una verdad que conocía de sobra y que centelleaba ante sus ojos. Inocentes, no encuentra esta verdad porque era la de su deseo o su vana curiosidad en compensación, a la una realidad que no sospechaba se le ha revelado más profunda, más reticente, más bella o más sombría que aquella con la que estaba familiar esta realidad consiste en él mismo y el mundo transfigurados, uno por el otro. Carbón y diamante han intercambiado su negrura, su brillo. transfiguración yo yo creo que No creo que siga el modelo de Julio Verne, porque Julio Verne en general ya un heroi que el que vol és demostrar que la seva veritat eh, és palpable y es veu, tampoco crec que sea exactamente el, modelo de Nubla. No la primera ley porque no creo que haya hagi que sí i absolutament la segona, la de la transformació. se intentan de alta mar es porque alguien en la orilla consumidos por la contemplación, hombres sumidos en éxtasis, a quienes la continuidad exática había convertido casi en árboles, en un árbol más. Sobre sus hombros había, habían anidado los pájaros, los pájaros. Tal era su resignación vegetal, tal su inhumana mansedumbre. Debajo del cielo, confundido, inmerso en la naturaleza, el poeta puede estar simbolizado por ese hombre árbol. Sobre los hombros del poeta anidan también los pájaros, con los brazos abiertos, la creación, el poeta se abre a todas las cosas, se ofrece íntegramente sin ofrecer resistencia a nada, quedándose vacío y quieto para que todas las criaturas miren en él. Se convierte en simple lugar vacío donde lo que necesita sentarse y vaga sin lugar encuentre el suyo y se sólido, con una densidad nueva inesperada. Las aguas son cálidas, la luz no puede disminuir, incluso a esa profundidad. Pasa ante él un regador uso. Glesne, que es, un, es el, rey, de los arenques, y mirad a Wikipedia. Correcta. La, Wikipedia me ayuda mucho. Eh, de al menos 15 metros, descubre con sorpresa que puede respirar. El fondo marino se ofrece ante él como una pradera. percepció mm, com si, com si segona pista també està en, aquesta, en aquest títol que posa eh, a través del Mar de Leche. El Mar de Leche no és sucede es que... <laughs> no, no era aquesta. Tens, la pàgina 40 d'un llibre. Lo, lo que sucede es que ha transcurrido tanto tiempo que incluso es difícil saber si el destino que compartimos, y al que llamamos realidad, no tuvo... ella siempre llegeix això y él siempre diu Hume. Hume, Hume. Espera un momento. un, momento, un momento, un momento, un moment, en cualquier... Espera, espera. Si no, no s'entén res del que diu el En qual... lo que sucede es que ha transcurrido tanto tiempo que incluso el edificio que compartimos, que llegamos realidad, eh, no tuvo Colombia, van ser els sacrificats per la revolució, els que no van sobreviure, els que van arribar tard, els que van ser devorats i eliminats. Quin món van perdre aleshores? Quin món va desaparèixer per sempre en favor de la lògica que ens governa avui? Aquestes criatures percebien el món sense l'alerta obligada de la perillositat, de la supervivència express, de l'utilitat com a pauta, i no van sobreviure. Ni ells ni la seva capacitat de veure el món tal com rajava, sense convertir-lo ni en número, ni en ésser viu, informació i no per això menys viu, menys real, al contrari, un món des de la seva perspectiva com no l'hem vist mai, imponent necessàriament sense un fi ni un ordre dictat, immens, ric, tal com es deixava veure, sense vestits ni uniformes. Però aquesta percepció, potser massa lenta, potser massa intencionada, potser massa generosa, potser massa real, no es va imposar, perquè no tenia intenció ni necessitat d'imposar-se. Es va imposar la llei de la, de la utilitat, la rapidesa, la solució més immediata i efectiva, la distinció aproximada però fulminant que garantia la supervivència. La lògica sempre ha estat, vist així, l'èxit de l'imposició, l'estratègia més afilada, més senzilla, més pràctica, més òptima, més, més aplicable, més importable, més repetible, més fàcil d'imposar, però no pas l'estratègia més sàvia, més plaent, més integrada, més amable, més alegre. Podria semblar des de la nostra òptica que aquells éssers primitius tenien una visió menys clara, és distreta de la realitat i que per això van desaparèixer. El que Nietzsche assenyala, perquè tot això és sobre Nietzsche, el que Nietzsche assenyala, que ja sé, 111 segur ho llegir, i té molta cura de fer-ho, és que en aquesta hipòtesi genològica el que devia passar devia ser precisament tot el contrari. Van triomfar els que van simplificar la mirada, els que van preferir veure-hi pitjor, limitar el coneixement a classificacions útils, senzilles i duradores o relativament els que van encaixar la realitat i la seva pròpia miopia per veure un món ben posat, el més polit possible, ràpid d'assimilar i dominar. Precisament els que van imposar la lògica ho van fer a partir de paràmetres i conclusions ben poc lògiques, que ara ens semblen veritats indiscutibles. Conclusions sorprenents, com que els demandants se sotmeten a lleis, els nostres exactament, i que estan lligades per forces casuals, una conclusió que ens tranquil·litza enormement i ens permet ocupar-nos d'altres assumptes perquè creiem aquests coneixements lògics Nietzsche en diu articles de fe, que tenim la realitat lligada i ben lligada, controlada, domesticada, no cal preveure res d'estrany. I si esdevé alguna força imprevista, li excepció i en pau. Però malgrat l'extinció del coneixement no lògic, no sembla improbable que podem arribar a imaginar amb esforços, molts esforços, la seva primitiva potència i el seu colossal domini. Ni tampoc que podem arribar a imaginar un coneixement recuperi alguna part d'aquell paisatge ardent, alhora fascinant, incomprès i perfectament material. Fa milions d'anys, aquesta visió ens va aniquilar. Podem recuperar-la ara sense que ens extermini? O encara ens fa por, molta por, una por assignada, la por de sortir de casa, no seguir el camí, a trobar-se al llop, a confondre's amb el llop. Però hem imaginat un món sense cases, camins ni llop? No serà que entre les misèries del nostre món hi ha de negar qualsevol altre món que no sigui un que duem incorporat? reclama una mica d'audàcia, una mica d'imaginació, una mica d'alegria, fins i tot una mica de capacitat de no creure'ns tot el que ens diem, potser ni això que us dic ara. Només us puc dir que una part d'aquesta imaginació desfermada, d'aquesta al·lucinació incorporada, d'aquesta genealogia dels elements, d'aquest tornar on érem eh, encara que no en tinguem records, perquè els, els records ja, ja són representacions, una part d'aquest viatge de pirates, perquè si no ets pirata una vegada a la vida estàs mort, combusti d'aquesta fugida a l'origen està aquí, en aquest llibre titulat Viaje secreto de Vidal Marau a través del mar de Leche.